Ah, ah, 16 to 24. <coughs> hmm. Sige, tol. Ayos. Good. Ayan. Ayan. Siyempre, ah. Tamamanikan tayo. Eh. Ayan. <laughs> okay. So, yan yung ating uh, huling bahagi ng uh, passage dito sa Genesis chapter 4 at yung huling bahagi rin ng ating series na mag-ingat kay Cain. Ewan ko nakikita na to no, kung nakaset up na to ni Be. Be, nakaset up na to no? Ako nawala si Be Ah, ah Uh, pindot ko na lang daw. Okay, good. Okay, so bago, bago tayo dumako sa pagbubulay ng uh, ikatlong puntos ng pag-iingat kay kain na ating tatalakayin, of course, daanin muna natin yung isang uh, prinsipyong ito sa isang maiksing kwento. Yeah. Ewan ko kung naalala ninyo itong uh, kwento tungkol sa gintong hawla. Okay? Itong kwento tungkol sa gintong hawla ay syempre tungkol sa isang ibon. Ibong pipit yan. Isang babaeng ibon daw, ganon. Pero siguro para sa akin, eh, lalaki siyang ibon na magaling daw umawit. Isang sikat na singer na ibon sa isang kagubatan dyan sa summer wind, nung unang panahon daw, ganon. And then, ayon sa kwento, yung kagalingan ng ibon na ito ay narinig sa isang palasyo ng hari. Kasi parang kung paano meron tayong kwento ng Ibong Adarna dito sa Pilipinas, ano? Something na merong ganitong kwento din sa Europa. Hey Calvin! Ayan. And so, ang kwento is, yun nga, uh, naging sikat yung awit o huni ng ibon na ito sa mga dumaraan doon sa kagubatan. Kasi yung kanyang inaawitan, yung punong kahoy na kanyang inaawitan ay nasa tabi lamang ng dinaraanan. Usually, mga karwahe, ganyan, at ng mga mga mangalakal, at ng mga tao. Yun, nasa tabi lang. Doon siya madalas umawit. And da- dahil ron, madalas siyang mapakinggan ng mga dumadaan doon. At one time, mayon, napadaan doon yung, uh, ano ba tawag doon? Basta yung royal na karuwahin ng hari at napakinggan at napatahimik yung hari, napahinto. Sabi niya, wow, ganda ng awit nito ah. Parang ganoon. And so, eto na naman. Just, nagiging conscious tuloy ako eh, <laughs> Just to make the story short. Yung napag-usapan kasi namin ni Erica Apon, ni eh, ganyan eh. uh, just to make the story short, ganyan, uh, ipinahuli nitong hari itong ibon na ito. So pinadala niyo marami mga kawal tapos may mga buslo silang dala-dala. Ayun. Basta yung ibang nagsipag ninjahan para lang mahuli tong ibon na ito. Matagal-tagal yung araw na nahuli. Talagang nag-set up pa, mga ganyan. Para mga keso, ganyan, mga pagkain sa daan, mga ganun, mga butil. anong mga pagkain ng ibon na pwedeng pang-akit nila sa ibong ito. At yun nga, basta just to make the story short, nahuli nila yung ibon. At sa paghuli sa ibon, dinala, dinala doon sa palasyo ng hari pinalibutan ng napakagandang mga palamuti yung kanyang pinakakwarto doon uh, sa kwarto ng hari actually tapos minsan inilalabas din siya sa bulwagan yung kung saan uh, maririnig siyang mag ano bang tawag dito yung kumbaga mag-perform sa harapan ng mga tao doon pa rin sa palasyo ng hari and so tuwan-tuwa yung ano yung hari at saka yung kanyang mga tauhan doon sa palasyo sa tuwing pinapaawit nila itong ibon na ito at para higit na ma-entertain o pasayahin ng hari yung ibon, uh, binilhan o ginawan yung ibon na ito ng isang napakagandang kulungan. Actually, hindi lang ganyan kaliit. Ang pinagawa is yung talagang malaking kulungan na yari pa sa ginto. Yun, napakayamang ginto. O ginto, napakayaman ginto, ganyan. Isang lantay na ginto talaga yung uh, pinagmula ng kanyang naging magandang kulungan. Eh, and, and so, just to make the story short again, hey Calvin, etong ibon na ito ay uh, kumpara kasi sa dati niyang kalagayan na malaya na mula doon sa kagubatan eh unti-unting nalungkot itong ibon na ito at sa kanyang kalungkutan syempre lumuluha siya ewan kung paano lumuha ang ibon pero talagang ngayon malungkot na malungkot siya na depress ang ibon na ito pero, ito, ito yung pinaka-point ng kwento. Sa kanyang depression na nararamdaman, yung kanyang awit ay lubhang napakaganda. Sobrang ganda ng nagmumulang huni o awit sa kanya mula sa ganong depression niya na nararamdaman. And so, yung hari at yung mga tauhan ng hari sa palasyo, ininterpret yung kagandahan ng kanyang awit o huni na isang kasiyahan, na isang kakontentuhan sa kanyang kalagayan sa loob ng gintong hawla. At sa paglipas ng mga araw, tuwan-tuwa yung hari, tuwan-tuwa yung kanyang mga tauhan doon, mas lalo pa nilang pinapakain ganyan. Pero nagulat na lang sila na yung akala nilang kasiyahan ay hindi pala kasi hindi, hindi na kumakain yung ibon. Pero yung kanyang patuloy na huni, napakatamis, napakaganda, nagtatouch ng kaluluwa. Actually, napakaraming umiiyak na mga nandoon sa palasyo kapag mapadaan lang konting hakbang ng ah, buo, tumutulo agad yung luha ganun kakapangyarihan itong uh, awit ng ibon na ito kasi nga ganun yung kanilang uh, interpretasyon sa depression ng ibon. At yun nga lang, just to make the story short again, sa pagpasok ng hari sa kwarto ng ibong ito isang araw, etong hari ay bigla na lang nagulat kasi itong ibon ay patay na. Patay na. Well, diyan nagtatapos ang isang napaka tragic na kwento gano tungkol sa Gintong Hawla Actually, may dalawang version yan. Merong happy ending, yung pang Disneyland, pero yung ginamit kong version ay pang thriller movies. Ayun. Pero yun nga, ang punto sa kwento is, ininterpret ng mga nasa paligid ng ibon na ito yung kanyang awit ng depression bilang awit ng kakontentuhan at kasiyahan. Okay? Now, dito sa ating pag-aaral sa buhay ni Cain, okay? Makikita rin natin yung ganyang punto na nangyari sa ibon. Okay? Pero bago yan, mahalagang maunawaan natin na merong una dito sa passage na binasa ni Utol, merong tinatawag na pre-nod civilization pre-node civilization. Etong pre-node civilization na ito, ang ibig lang sabihin, bago nagkaroon ng sibilisasyon sa node, etong node ay isang lugar. Ito yung pinuntahan ni Cain nung siya'y inilagalag na ng Diyos o pinalayos na, na ng Diyos sa let's say sabihin nating banal na lupain. And so ganito, bago naging palaboy at hampas lupa si Cain. Yun kasi yung version eh, na mababasa sa Tagalog. Bago naging palaboy at hampas lupa si Cain at bago yumabong, nag-flourish yung kanyang lahi sa lupain ng kanyang paglalagalag which is yung nod, yung ito yung, ito yung punto yung batayang pananaw ng tagumpay na nangingibabaw sa lahi ni Adan ay ang kalapitan sa presensya ng Diyos. Okay? Pre-nod civilization, yung basis ng success, yung batayang pananaw sa tagumpay ay yung kalapitan sa presensya ng Diyos. Okay? Kasi kung babasahin natin yung uh, yung yung passage, yung verse ng pagpapalayas ng Panginoong Diyos kay Cain, makikita natin uh, dito for example sa verse 12 hanggang uh, something verse 16 na si Cain ay, I think binanggit ko na ito sa nakaraan nating pag-aaral, si Cain ay pinalayas, ang phrase na ginamit ay from the presence of the Lord. And according sa mga komentarista ng Biblia, nabanggit ko na ito noon na yung uh, from the presence of the Lord na ito ay isa itong lugar, location noong panahon ni Adan after nilang uh, after nilang makalabas doon sa Garden of Eden mayroong place na kung saan doon nila nakakatagpo yung presence ng Panginoon. And so meron silang connection pa rin sa presence ng Panginoon. No, na, na, maraming bagay dyan, maraming interesting na bagay doon. Pero ang punto ko lang is bago maitatag yung sibilas yung sibilisasyon ng Nod, okay? Bago maitatag ni Cain yung Nod, yung basis ng success ay yung kalapitan sa presensya ng Diyos. Okay? I hope na maliwanag yan. Pero itong next na point. Noong lumisa na si Cain mula sa presensya ng Diyos, verse 16, at sa piling ng mga makadiyos. That is to say, ng kapatiran or let's say sa panahon natin ngayon, church. Okay? So nung, kumbaga, na-excommunicate na si Cain from the presence of the Lord and from the church, etong si Cain, siya'y gumawa ng bagong sagisag, bagong kahulugan at larawan ng tagumpay. Okay, ulitin ko 'yon ha. Nung makawala na si Cain, o makawala, pinalayas na si Cain mula sa presensya ng Panginoon, siya'y gumawa ng bagong kahulugan, ng bagong sagisag at larawan ng tagumpay, ng success. At ginawa niya yon sa lugar ng Nod. Ang Nod actually, ang ibig sabihin ng Nod is uh, place ng kalag kalagalagan, di. Uh, ah, place of ang Tagalog kasi paglag, paglalagalag eh. Yan yung place na kung saan naglagalag si Cain. Yan yung place ng kanyang wandering, kumbaga sa English pa. Diyan naging palaboy si Cain. Pero sa lugar ng kanyang palaboy o sa, sa, sa paglalaboy, parang ganun. Hindi ko alam kung anong Tagalog eh. Sa lugar ng kanyang paglalaboy, parang pangit no doon siya gumawa ng bagong kahulugan sa gisag at larawan ng success at sa pag-aaral ko nito habang and then uh, kagabi rin nung may, may something na nare-reflect ako in connection sa napag-usapan namin ni Eric uh, nabang <laughs> tapos meron kasi akong inaawit na song na patuloy at patuloy naisip ko na si Cain ay kuma, umaawit rin ng ganitong awit tinawag ko itong The Song of Cain nung siya'y lagalag na uh, courtesy ng Neo Colors noong 1999 na isang banda ang sabi sa isang awit na ito, and I think ito rin yung idea ng sinabi ni Cain, which is, nakaka-relate ako actually, nakaka-relate ako. Pero ang ganda lang na i, ano ko dito, uh, i, ibahagi ko rito. Uh, bilang translation. Ang sabi sa song na ito, sawari wari ko ay lumipas na ang kadiliman ng araw. Ewan ko kung alam niyo tong song na to ah. Sawari wari ko ay lumipas na ang kadiliman ng araw dahan-dahan pang gumigising at ngayoy babawi na. So mula sa kanyang uh, lagay ng depression, ng kanyang loneliness, kalungkutan, ganyan, muli bumangon siya. Something na ganyan. Lumipas na ang kadiliman ng araw, parang tapos na yung kanyang uh, uh, pagbibigay ng uh, pag, pagmumuni-muni sa kalungkutan na nangyari sa kanyang buhay. And so dahan-dahan siyang gumising at ngayon babawi na. Tapos ito, dito ko nakaka-relate actually. Muntik na na nasanay ako sa aking pag-iisa. Ganun din, I, I believe, ito yung awit ni Ika eh. Kaya na, kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. At ito yung awit niya. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko nagbago man ang hugis ng puso mo. <laughs> Siguro mga kaibigan niya doon. Handa na akong hamunin ang aking mundo pagkatuloy pa rin. Kung bakit ko kinote yung song na yan, at do nasa utak ko lang yan na inaawit-awit ko kagahapon kasi may something actually na bagamat masyadong negatibo tayo kay Kain ano sa pag-aaral kay Kain pero actually meron tayong magandang matututunan sa kanya Okay, bago ako mag-dwell sa negative, gusto kong tingnan natin yung isang magandang puntos na pwede nating matutunan kay Kain. Pero ito, okay ha? Ulitin ko yung kanina. Ah, uh, yung yung basis ng success bago itatag ni Cain yung civilization sa Nod is yung presensya ng Diyos. At para sa ating mga, mga Kristiyano hanggang ngayon, ganyan pa rin yung ating basis ng success. Okay? Now, remember ha, yung point dito sa Genesis 4 na bumabalik sa punto ng Genesis chapter 3 sa pagitan ng binhi ng ni Satanas o ng Ahas at sa binhi ng ng babae, okay? Na merong dalawang uri ng binhi na maglalaban, banal na binhi at demonyong binhi, ganyan. Actually, samahin ko sa aking pag-aaral, uh, napakaganda actually ng verse na yon. Isa yan sa, uh, kumbaga, ay foundation verse sa Bible na sa aking punto ng uh, tinatawag kong absolute predestination. Well, sinabi ko lang yan para kay Frank at saka kay, kay Eric. Pero ito, para sa ating mga Christians, yung success para sa atin, okay, yung value judgment natin pagdating sa success ay yung presence ng Panginoon at yung community of faith o yung church. Ganyan yung ating success eh. Church-oriented tayo. At presence of God oriented tayo. In other words, makadiyos yung ating success. That's why kapag tatanungin ng isang Kristiyano tungkol sa usapin ng tagumpay, yung success, hindi sasabihin, hindi natin sasabihin na pera, ganyan, o kaya magkaroon ng ganito't mga ganyang mga pagkakataon sa buhay, posisyon, katungkulan, oportunidad, mga ganon. Hindi yun yung primaryong sasabihin natin. Hindi naman natin pinawawalang kabuluhan yung mga ganon, lalo tigit yung pera. Pero ang punto natin, yung basis ng success kasi sa atin ay dapat na nakapundasyon sa presensya ng Diyos at sa kaugnayan natin sa kapatiran o sa church. Ganyan yung success sa atin eh. Yan yung value judgment nating tinatawag. Yan yung, pag sinabing value judgment, ito yung hatol natin sa kung ano yung mahalaga sa buhay. Hindi kasi tayo tulad ng unbelievers. Hindi tayo tulad ng lahi ni Cain na yung value judgment ay iba, hindi presence of God at hindi in the community of faith. Okay? So magandang ma- ma- ma- maging maliwanag sa atin yan. That's why, for example, sa Matthew 6 verse uh, 33, ang sabi ng Panginoon, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yan yung ating principle ng success. To seek first the kingdom of God, ang unahin ng Diyos. Okay? Ang unahin yung kanyang presensya, ang unahin ang kanyang ministeryo, and all these things shall be added unto you. Saka yung material success o yung material blessing, saka doon ipoprovide sa atin ng Panginoon. Pero yung foundation ng ating success ay laging presence of God and the community of faith. Pero yun nga, nung lumabas si Cain from the presence of the Lord and from the community of faith. Okay? <laughs> may sumasagi sa mind ko na dagdag paliwanag pero wag na. Pero ulitin ko lang, nang lumabas si Cain from the presence of God and from the community of faith sa piling ng kanyang mga magulang, si Adan at si Eva, at ang mga iba pang mga kap- kapatid niya doon, gumawa siya ng panibagong kahulugan ng success. Kasi no choice siya, eh, nag-iisa na siya. And eh, nasanay siya sa pag-iisa. Na-depress siya. Na-depress. Na-depress. And so, napansin ko sa pagbabasa ko dito ng passage na Cain, kumbaga sa English, Cain changed the game. Binago niya yung laro ng kung ano ang tagumpay sa buhay. Binago niya yung rule and perspective ng success. Kumbaga, kung paanong si Athanasius ay binansagang, sa church history, si Athanasius ay binansagang contra mundum, masasabi ko rin, na ituturing ko rin bilang paghanga actually, uh, na itong si Cain ay naging kontramundum din, naging against the flow siya, against the majority nung panahong yon. Because and remember, hindi pa nagkakaroon ng matinding paglaganap ng kasalanan ayon sa data ng Genesis chapter 5 and Genesis chapter 6. Uh, ah, may sumasagi na naman sa mind ko dito. Pero ang punto dito, it seems na higit pang nangingibabaw yung pananaw sa presensya ng Diyos at sa community of faith nung panahong yun. Okay? Kasi nga, eto, inuunahan ko yung sarili ko sa sasabihin ko ngayon. Si, fa, si, si, si Cain kasi yun siyang founder eh, ng panibagong civilization. Civilization ng Diablo. Okay? Pero yon naging kontra mundum si Cain. Naging pioneer Wow! Kaya nakaka-relate ako actually. Naging pioneer si Cain ng isang kaisipan o filosofiya na laban sa mayoryang pananaw sa kanyang panahon. Naging revolusyonaryo siya sa filosofiya sa buhay. Ginawa niyang earthly, worldly, fleshly ang success na kontra sa godly na success, sa maka makadiyos na success contra mundum, against the world. Nag-iisa ka lang, against the flow. Hinahangaan ko si Cain. That is, by personality, as a human being. By personality, as a self-determinist na tao. In other words, hinahangaan ko yung kanyang determination. And so si Cain ay ano no, ito yung positive na natutunan ko eh. and I think pwede nating uh, mahugot ito actually na magamit din sa buhay. Si Cain as a human being in the image of God, uh, kumbaga, maituturin kong siyang ano, eh, man of sheer will. Kumbaga sa English, kumbaga eh, man of sheer will, nakuha ko yan sa panonood ko ng John Wick. Si, parang siyang si John Wick, man of sheer will, pure na determination, yung kanyang will, ganon uh, kumbaga kay Kenshin Himura, strong will. Ang tibay ng kanyang kalooban, ang lakas ng kanyang loo, kalooban. Siya yung, yun, siya yung modelo actually ng nakaraang tula na ating natutunan, Invictus. Siya yung figure nun, siya yung model ng Invictus. I am the captain of my fate. Ganon. I am the master of my soul. Parang ganon. Ang tibay ni Cain. And so kahit na excommunicado na siya, no? Ang ganda ng word na yan. And, and, and so nakaka-relate ako eh. Kahit na excommunicado niya siya sa harapan ng Diyos at sa kapatiran, subalit hindi natinag si Cain, kundi ano, nagtatag. Hindi siya nagpadala sa depression. Hindi siya natinag, kundi nagtatag. So, uh, yun, nakikisim siya ako kay, kay Cain eh. Pagdating sa ganon, pinalaya siya from the presence of the Lord, from the community of faith. And eto pa, actually, ang dami dito, napakayaman actually ng, ng passage, scenario na ito. And just imagine, kasama niya yung kanyang asawa sa pagpunta doon sa Nod. Uh, sa ating may mga asawa, just imagine yung mukha ng kanyang asawa na dadalhin niya doon sa isang unfamiliar place na kung saan ayon sa uh, na magpapalaboy siya and then ayon kay Cain, base sa kanyang karanasan, yung place na kanyang pupuntahan ay dangerous, kaya natakot siya eh. At yung Diyos mismo, binigyan ng ebidensya sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya ng something na marka na ang sabi ng Diyos, sige, ah, bibigyan kita ng marka, ah, patuloy kang maubuhay. Yes, may danger sa mga pupuntahan mo, pero no, uh, don't worry, hindi ka mamamatay. Ganun yung grace ng Panginoon sa kanya. Pero just imagine, pupunta ka sa isang dangerous place, sa isang strong world, kumbaga, na nakataga pa sa One Piece. Very strong world, very dangerous world pupunta ka sa mga ganong, ah, ayun ah, eh, unchart, uncharted places, hindi pa napupuntahan. Para kang tulad nila, si ba Neil Armstrong, tama ba ako? Na, na, na, na unang tao na pupunta sa buwan, wala pang nakakapunta doon. Hindi pa alam kung mabubuhay ka o anong mga panganib na kakaharapin mo doon uncharted pa yon Hindi pa alam, hindi pa nalagay sa mapa, hindi pa alam kung ano yung mga pwedeng mangyari doon, kung ano yung mga nilalang doon, kung ano yung mga mababangis na hayop doon. Ah, parang tulad din sa Hunter x Hunter, mayroong tinatawag na dark world, hindi pa na nalalaman kung ano yung mga place doon. Very dangerous world. Tapos parang tulad ni Columbus, pupun o kaya ng mga Vikings, makikipagsalpukan sa mga malalaking alon ng dagat. Wow! Kaya, sa totoo lang, oh, very touch ako nung pinag-aaralan nito. Naging sympathetic ako kay Cain. As a human being, as a human being and yung gift ng tinatawag na will ng Diyos sa kanyang buhay. Uncharted places, pumunta siya doon, eh, sabihin ko na lang, place ng nood sa mga dangerous places kasama yung kanyang asawa and din siguro pati anak niya and imagine yourself Imagine yourself yung ganun. Ako ay medyo nakaka-relate lang kasi yung asawa ko noong unang panahon ay ibinaba ko dito sa Cavite. Ganon. And you know the story. Ganon. Pero na, I hope na nararamdaman ninyo yung damdamin, yung drama, yung thriller na nakinasadlakan at naranasan ni Cain. Yes, naging ano siya, murderer siya. Okay, masama yon. And actually, ayon sa judgment ng bagong tipan, binhi siya ng demonyo. Ganon ka-critical ang New Testament kay Cain. At hindi ko yun ano. Eh, it's true. However, in a common grace perspective, common sense perspective, uh, uh, natingnan si Cain as a human being And actually, kung babasahin niya yung mga komentary dito, pati yung kay Calvin actually, uh, naniniwala sila na patuloy na naawa ang Panginoong Diyos kay, kay Cain na may patuloy na grace na ipinapakita sa kanya. Very good na mga commentary at insight actually. Pero ang point is, ilagay nyo lang yung sarili ninyo sa kalagay ni Cain na meron kayong mga uncharted places na pupuntahan. Now, pag sinabing uncharted places, eh, wag lang, wag natin, wag, lat, wag lang natin yan iyan ano, no, ipunteriya o ibigyan ng uh, connection sa mga lugar na pupuntahan. No. It could be dreams, it could be project na gagawin mo, it could be bagong work na hindi mo pagamay, mga tao na hindi mo pa masyadong kilala, mga ganun ba? Something na wala kang kaalam-alam. Something na hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo. Something na nararamdaman mo na mayroong risk. Ha? Risk. I believe, alam nyo yung risk. Okay? Something na may panganib, hindi mo alam kung positibo ba yung maibibigay sa'yo o negatibo. Nung binabasa ko to talaga itong kwento ni Cain, napapalho ako. Sabi ko, kaya napapaawit ako eh. Kaya sabi ko, tuloy pa rin ang awit. Nung ganun eh. Mag, Nasanay na siya eh, sa pag-iisa. Lumaya siya from the presence of the Lord and from the community of faith na kung saan uh, yung sa place ng presence of the Lord, doon mararamdaman yung assurance, yung confidence, yung blessing nung panahon yon. And imagine, umalis siya doon. Pinalaya siya ng Panginoong Diyos. And no wonder, kaya uh, ah, nag, nagiging uh, ang tawag dito, uh, nakikiisa ako doon sa view na talagang ang Panginoong Diyos ay patuloy na mayroong grace na ibinibigay sa daan kay Cain na yung markang yon sa kanyang uh, sa, saan man yon is, is, is ano eh, uh, uh, hindi lamang ebidensya ng grace ng Panginoon kundi patuloy na expression ng kanyang grace sa kanyang pinalaboy na si Cain. Ganun eh. Naging mahabagi ng Diyos actually kay Cain upang ilid daw si Cain sa repentance. Ganun. And so, hindi siya pinabayaan din ng Diyos. Yung markang yon is expression at ebidensya ng grace ng Panginoon sa kanya. Kasi mismo yun, Diyos, as a merciful God, alam niya na kung yung tao ay mahihiwalay sa kanyang presensya, that's the most dangerous thing in the world. Papa English tuloy ako dito eh. Ayun, yun yung pinaka napakamapanganib na bagay sa buhay na ikaw ay mahiwalay sa presensya ng Diyos. Yun ang pinakamapanganib. That's why tuwang-tuwa ako sa drawing ni Maya eh. Gustong-gusto ko yung drawing ni Maya. Eh. Nag-drawing si Maya ng COVID-19. Uh, sa COVID-19, yung di nakikitang kalaban. Tapos eh, hindi nakikitang kakampi yata yun. Na parang yung something, yung babae yata yun eh. Napapalibutan ng liwanag. May nga, ipa, ipaskill mo nga yan nga, May. O kaya share mo sa group dito sa atin para makita. Ganun eh. Ganun yung presence ng Panginoon. At lalo tigit sa panahong ito ng salot, presensya ng Diyos yung kailangan natin. Okay? Huwag nating kalimutan na presensya pa rin ng Diyos ang mas higit sa vaccine. Now, of course, providence ang vaccine. Alam niyo yan, okay? Wala tayong problema dyan. Magpa-vaccine tayo, magpaturok tayo ng ilang <laughs> beses, walang problema. But in the final analysis, the presence of God. Ang presensya ng Diyos yung pinaka-safe na ah, pinaka-safety natin pinaka-protection natin. Pero yun yung nawala kay Cain. Itinaboy siya doon sa uh, lugar, kumbaga official na place, o sa church, sa community of faith na kung saan doon nakikipag-usap ang Diyos. Grabe. And so, nakita ko sa buhay ni Cain, sa positibong tingin ko kain, kay Cain, yung tinatawag kong ano eh, uh, ay, tinatawag ko, yung, yung ano eh, yung ugali ng self-determination. Self-determination. Yun yung natutunan ko sa kanya. Napakalaga ng self-determination. And so, siguro konting patalastas lang ano, Binbin, hey Calvin, want to go outside? Patalastas lang ha, ah. want to go outside? Be quiet. I'll follow you ha. Want to go outside? oh, yan tong anak ko eh, meron din self-determination eh. Napakatindi. Nag, nagsasalita ako dito, sasalita rin dyan. Grabe. Tindi. Pero mas malakas yung self-determination ko. si merong talo eh. Yan. Pero si Calvin yan, talaga may ano yan eh, authority yan eh. Pero yun, self-determination, yun yung hinangaan ko kay Cain hindi masama ang self-determination. Sa totoo lang. Okay? Now, ito. Ayon kay John Maxwell, uh, common grace insight pagdating sa self-determination Now, gusto ko itong sabihin, lalo tigit sa ating ginagawang ministry. Sabi ni Maxwell, every worthwhile accomplishment, bawat makabuluhang uh, pagsasakatuparan o proyekto na gusto mong gawin has a price tag attached to it. Merong price tag yan na kinakailangan na hinihingi sa'yo yung anumang daki, kumbaga sa ano panindyo mong eh, ay yung pagsasakta, pagsasakatuparan niya ng dakilang layunin, meron yung presyo, meron yung, meron yung halaga o value na hinihingi sa'yo para makamit yon. And so the question is, wika ni Maxwell, the question is always whether you are, you are willing to pay the price to attain it in hard work, pay the price sa ano? Pay the price sa ano? In hard work, sacrifice, patience, faith, and endurance. Yan. Now, etong si Maxwell na to, hindi ko ito maasahan sa theology ha. Ah. Pero pagdating sa experience and expertise sa leadership, meron tayong matututunan sa kanya. Hindi naman lahat palpak itong taong ito. Dito po, panig ako dyan. By common grace inside his, ano, totoo yan. Kung meron kang gagawing isang bagay, gusto mong makamit, isang dakilang layunin, hindi mo yun makakamit nang wala kang halaga na binibigay. You need to sacrifice. Naalala ko tuloy sinabi ni Eric sa akin kahapon eh, quoting Spider-Man. Uh, in every great power, there is great responsibility. See that? Kaya kagabi nagre-reflect ako, pambihira. Yeah anuman yung layunin na gagawin sa buhay, nangangailangan ng determinasyon. Determinasyon na ano? Self-determination na ano? Na magsakripisyo. At marami pang iba. Meron yung hinihingi sa'yo. Grabe. And ito, actually, kung babasahin ninyo uh, uh, si Apostol Pablo, si, si Apostol Pablo is a man of ano, is a man of action. Biruin mo, isang tao kumpara sa 12 uh, ah, apostles ni Christ o 11 kasi pwera kay Judas o duminadagdag si Matias pero kumpara sa 12 apostles etong si Pablo yung siyang sinugo ng Panginoong Heso Kristo sa mga hentil sa bansang hentil hindi lang sa Jerusalem why? by personality is a man of action leader si Pablo merong self-determination. That's why sa kanyang mga liha, mababasa mo yung kanyang ugali, mababasa mo yung kanyang power of will. Ganun yung ano uh, ganun yung personality ni Paul and of course yung personality yun is a gift from the Lord. Siya yung pinili ng Panginoon para sa task na yun na humayo sa mundo sa mga hintil, sa mga pagano, sa mga uncharted territory siya yung pumunta doon. That's why sa ministry, ang dami niyang karanasan ng mga danger, uh, paghahagupit, at iba't iba pang mga pahirap, challenges na muntik niya nang ikamatay. Kung, kung tinatawag lang na near-death experience na tinatawag si Paul, ang dami. Kaya, according nga sa isang uh, pag-aaral eh. Kapag titingnan mo daw yung mukha ni Pablo tapos yung kanyang katawan maliban sa payat, makikita mo ang daming pasa. Bakit? Kasi yung karanasan niya na batuhin, hagupitin, Ganun. Tapos ito, may umano tuloy sa mind ko ngayon eh. Eh, kumpara sa mga pastor ngayon, mga ministro ngayon, at kung titingnan mo, mga celebrity, ayos ang, ganda ng ayos ng ano. Pero si Pablo, ang apostol sa mga hintil, pag tiningnan mo, sasabihin mo, ay, ano ba yan? Ah, parang hindi yata ito pinagpapala ng Diyos. Ang payat-payat. Tapos yung mukha, parang may black eye pa parang hindi kumakain, ganun, payatot, sak sakitin, ganyan. Kaya pagdating dun sa Galacia, ang sabi pa nga parang may something na, na, na hindi makalapit yung mga taga Galacia sa kanya kasi may something yatang physical na karamdaman si Pablo sa kanila. Uh, si Pablo na parang pinandidirian. Ayon sa mga komentarista, meron daw isang yatang ano, ibang komentarista yung psoriasis, psoriasis parang ganun, yung sakit sa balat. May iba naman sinabi na yung kanyang mata, yung kabilang te, eh, yung kabilang mata, kaya sabi may, maaring naka ipad si Pablo, parang may nana, ganun. Pero yun, pero ano ah, lingkod yun ng Diyos. Ganun yung ano, ganun yung mga tinahak na karanasan ni Pablo sa ministeryo ng Ebanghelyo. Kumpara sa mga ministeryo, mga ministro at pastor at mga mangaral, Bible teacher ng panahong ito na ano, may magaganda kaming ano, lugar, may magandang mga opisina, may mga magagandang simbahan, may mga maayos na damit, busog lagi, mayroong magandang hanap buhay pa nga. Ako actually, ha? Kung ikukumpara ako kay Pablo, wala. Tingin ko sa sarili ko, karnal. Tingin ko sa sarili ko, ano eh, ah, mas makamundo. Now, hindi ko naman hinuhusgahan na pangit ang financial at material blessings, ano? Pero kung sasalaminin ko yung sarili ko uh, kay, kay Apostol Pablo na na, uh, na hinirang ng Diyos na pinili ng Panginoong Yesus para ano, magministeryo sa mga hentil, nakakahiya eh. Kaya ang gandang magbalik tanaw ang isang ministro o pastor sa karanasan o pagkatao ni Apostol Pablo hindi talaga nangangahulugan ng success yung ganda ng bihis o ganda ng itsura, ganyan. Hindi eh. Hindi. Pero si Apostol Pablo, ang tindi ng kanyang will and self-determination sa ministry. Hindi siya ano, hindi siya nag-give up. Sige, batuin niyo na ako, patayin niyo na ako hanggang sa pinugutan siya ng ulo. To die is gain pa rin, sabi niya. Ang mamatay ay pakinabang. And so yung ayun, eto, sabi niya sa, eh, wag ko na itong basahin. Pero ang, ang point ko lang is, si Apostol Pablo is number one ang halimbawa ng ano, self-determination. Self-determination. There's no problem about self-determination. At ganun yung nakita ko rin kay Cain. Kaya humahanga ako eh. Tingin ko ako si, uh, ano rin eh, may pagkakain din ako eh. Ayun. Pero eto, Okay, punta tayo sa negatibo. Ang, ang pangit lang kay Cain kasi, yung kanyang self-determination ay hindi tinatawag na, <laughs> kumbaga sa wika pa ni Ma'am Biernes, eh, yung, yung teacher ko sa Baguio, sanctified uh, self-determination. Kasi may term si Man Biernes na sanctified common sense. yon Dito naman, pwede kong sabihin na naging pangit yung self-determination ni Cain kasi yung kanyang self-determination ay hindi sanctified, hindi sanctified self-determination. Hindi tulad ng kay Pablo ang self-determination ni Apostol Pablo ay sanctified self-determination. In other words, kung biblical uh, phrasing yung ating titingnan, ang ibig sabihin ng sanctified din yung uh, sanctified ano, uh, self-determination, parang ganito lang yon. Uh, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do. Self. I can do. Determination. All things. Yun nga lang, hindi nagtatapos sa self true Christ, meron kang kinikilalang presensya ng Diyos para magawa mo yun na pinaguhugutan mo. Yun yung wala kay Cain. Yun yung wala kay Cain. At yun yung kanyang naging downfall great downfall sa pagtatatag ng civilization ng Nod. Okay? Yan yung kanyang naging great downfall sa pagtatatag ng civilization ng Nod. Kasi, self-determination lang eh. Hindi sanctified self-determination. I can do all things lang, kumbaga, wika ni Cain. Tinanggal yung true God or true Christ who gives me strength. So, kita niyo yung difference? Ayan, yan yung pagkakaiba ng self-determination na walang presence of God. Okay? Pero sa positibong pananaw, pwede nating hangaan si Cain sa kanyang uh, self-determination na sa kabila ng kanyang ganong predikamento, kumbaga, plight, kumbaga, ng kanyang uh, pangit na kalagayan, uh, siya ay may self-determination pa rin na itatag yung kanyang sarili. Hindi siya nagpagapi sa, de- sa depression or melancholy na tinatawag o self-pity. Ayun. So, yun yung isang uh, moral lesson kumbaga na pwedeng matutunan sa buhay ni Cain. Now, oh man, humaba ako, pambihira. Anong oras na ako dito? 11.03. Ah, ano ba yan? Dami kong daldal kasi. Okay. Ito yung question. Baka mag magparto tayo dito ah, pero subukan ko lang. I hope na hindi ako magdaldan dami kasi ano dito. Paano pinatagumpay ni Cain ang sarili sa harap ng mundo? So nabanggit ko kanina, nang pumunta siya doon sa NAD, putol-putulin ko na lang yung ibang mga points sa mind ko dito para siguro kahit paano matapos ko ito wag lang ako masyadong maging madaldal sa apat na puntos na gusto kong sabihin. I hope na mapanad, mapadali ko lang. Bigyan niyo ako ng 15 minutes sa 11.04 dito sa akin. And so, so yun nga no, sabi ko sa inyo, umalis, pinaalis ng Panginoong Diyos si Cain mula sa kanyang pre- presensya at mula sa community of faith at naglagalag sa isang lugar na sa bandang huli tinawag niyang Nod, okay? Place of wandering. At yung place ng wandering na yon, ay uh, ginawa niyang place ng kanyang self-determination na hindi siya nagpagiba, kumbaga, na hindi siya nagpagapi sa hatol ng Diyos sa kanya. Ito yung pangit na, ito na yung pangit. Kumbaga, gusto niyang sabihin, Yahweh, hinatulan mo ako, ha? Ah. pinalayas mo ako, okay, sure, okay lang, walang problem. Bubukain kong sarili ko. Yun na. Diyan na, na ano, diyan na mas lalong umusbong yung binhi ng mga jablo o yung binhi ng jablo. Diyan na. Okay, marami akong pwede sabihin pero putulin ko na. Pero yun nga, ah, oh, so, yun na yung naging attitude kain uh, ah, sa Diyos. Okay, ah, pinalayas mo ako sa community of faith, ah, pinalayas mo ako sa presence mo, ah, ayaw mo ako. O oh, sige, no problem. Itatatag ko ang sarili ko. Wala na akong pakialam sa'yo. Buhay ko na to. Yun, yun na yung point doon. And so, yun na nga, naggumawa si Cain ng panibagong istorya ng success sa buhay. At yung istorya ng success sa buhay ay kanyang ginawa sa lugar ng Nod, sa place ng kanyang wandering. Yung place ng kanyang paglalagalag ay, ay binigyan niya ng pangalan na place ng katagumpayan. Okay? Parang ganun yung punto. And sa ito yung question, paano pinatagumpay ni Cain ang sarili sa harap ng mundo? Okay, yan yung question. Paano pinag, uh, pinagtagumpay ni Cain ang sarili sa harap ng mundo. Now, ang dami ko mga points dito na ililiban o hindi ko na uh, i-share sa inyo kasi sobrang tatagal. Dako na lang ako dun sa mga puntos kasi may mga background explanation pa sana ako pero hindi na. Pero just take my word, okay? Tindi ah. Na itong mga puntos na to is uh, mula mismo deduction from the scenario, uh, from the text. Okay, so paano pinagtagumpay ni Cain ang sarili sa harap ng mundo doon sa place ng kanyang wandering, doon sa place kumbaga ng judgment sa ng Panginoon sa kanya. Na kumbaga sinasabi niya sa Panginoon, etong lugar ng hatol mo sa akin, <laughs> okay, itong lugar ng hatol mo sa akin, gagawin ko itong lugar ng tagumpay ko. Ipapakita ko sa iyo, Diyos, Yahweh, na kahit wala ka sa piling ko, kaya kong magtagumpay. Ako ang magiging matagumpay sa mundong ito. So, paano niya ginawa yon? Una, ito. Yung mag magkamit ng tinatawag na socio-political na kapangyarihan pwede nating madeduce yan doon sa tinatawag na Song of Lamech. Okay? Kung babasahin ninyo ang, ang yung sa Song of Lamech dito sa verse 23 and 24. Okay? But di ko na-explain yung background. Okay? Pero yun, uh, nag-acquire siya ng socio-political na kapangyarihan. In other words, kumbaga sa panahon natin ngayon, kumbaga naging barangay captain siya. O kumbaga, uh, ah, naging, nag, uh, naging mayor siya, naging gobernador siya. So anumang power sa lipunan, gum, uh, lumikha siya ng, ng tinatawag na power system sa kanyang lipunan. And take note kasi ah, actually dito, ang pinaka uh, keyword dito is yung ano eh, doon sa place ng node na yon and dwelt in the land of Nod, nagano siya eh, uh, nawala ako dito. Ah, nagtayo siya ng lungsod na tinatawag. Okay, nagtayo siya ng lungsod doon. Now, ang daming points diyan. Pero mismo sa lugar ng kanyang ng, lung, ng lugar ng kanyang pagkalagalag ay nagtayo siya ng lungsod. Okay? At ay, may sumasagi sa mind ko yung about sa theology of city na tinatawag at saka yung significance ng city. Tayo mga tagalungsod tayo, hindi tayo probinsyano. And we know the difference, di ba? We know the difference ng lungsod at probinsya. Okay? At minsan pa nga nang lalai tayo sa pagbibigay ng bansag sa isang tao na siya ay ano, probi, probinsyano. That's why sa FPJ, uh, ah, nagkaroon ng pelikulang probinsyano kasi yung pinaka-background na yan, at nung panahon pa lang ni FPJ, nilalait na ang mga probinsyano na pupunta sa lungsod. Kasi yung mga probinsyano daw, parang walang utak, mga ganoon. Kaya parang, kumbaga sa battle rims, mga wolf sila, hindi sila lotus. Okay, di nyo alam yun. Baka si Frank lang nakakaunawa sa kasi Eric. Pero ang point is, parang mga Bopols daw yung mga probinsyano dito tulad sa mga lungsod, mga wow, tao uh, elite uh, tapos literate mga ganon pero parang ganun yung ginawa ni Cain. Uh, nagtatagsa ng socio-political power, ng sistema ng power, na kung saan yung sistema ng power na yun, kung sino yung mataas, siya yung powerful. Kung sino yung founder, siya yung powerful. Kung sino yung innovator, siya yung powerful. Kung sino yung, power, yung pioneer, siya yung powerful. Okay, yun yun. At yung ganyang socio-political power na yan, mas maiintindihan pa natin kung paano nakamit niya yan o ginawa niya yan sa mga susunod na puntos. Okay, next one ito. Lumikha siya at yung kanyang lahi ng mga batas na lalausin at ipapakitang killjoy ang utos ng Diyos. Okay? Lumikha si Cain at yung kanyang lahi ng mga batas na lalausin at ipapakitang killjoy ang utos ng Diyos. Pwede niyo yung madidus sa naganap na polygamy sa verse 19 kay Lamech. Uh, by Genesis 1, 2, and 3 na rin isama natin monogamy pa. Ibig sabihin, ang asawa isa lang. Pero nakapagtataka uh, pagkatapos ng mga data na yon ng monogamy na ipinapakita sa chapter 1 hanggang uh, chapter 3, pagbagsak sa verse 4, biglang merong data ng polygamy. Maraming asawa. So, hindi uh, uh, na ako magpapaliwanag ng background. Ang punto lang is, lumikha yung lahi ni Cain at si Cain ng isang uri ng batas, ng kultura na lalausin at ipapakitang killjoy yung utos ng Diyos doon sa community of faith na uh, pinaglayasan ni Cain o na kanyang uh, na, na, na, na, ano siya, pinalaya siya. Okay? So bumuo siya ng ganong uri ng kultura o ng, gatong, ng ganong batas. At sa panahon natin ngayon, ah, kaya nakakatakot actually in a sense ang Kongreso. Kasi may tatlong powers nga dito sa atin, o check and balance ng powers dito sa ating bayan, executive. Pero minsan yung parang sa executive power, although hawak niya yung militar, pero actually minsan parang mas higit na makapangyarihan yung kongreso eh, o yung mga gumagawa ng batas. Tapos, eh, eh, ano ba yun? May sumasagi sa mind ko. Kaya nababanas ako sa ating mga kababayan na maghahalal sa kongreso o maghahalal ng kongresman na mga tulad ni Manny Pacquiao noon. Ano bang kinalam? Ah, ito, noon pa to ah, pero ngayon ko lang naibubulalas eh. Bakit tayo magpapasok sa kongreso ng mga, ng mga utak na katulad ni Manny Pacquiao? paano naging congressman si Manny Pacquiao? Wala, hindi naman yung lawyer, hindi naman, wala, well, naman yung aral sa batas. Paano yung gagawa ng batas? Tapos tatakbo pa ng presidente, itong, itong taong tumagboxing na lang, yun yung calling sa kanya ng Panginoon. Kaya tuloy, pinapaya siya siguro ng Diyos sa panong ito, kaya natalo yun. Kumbaga sabi pa ni, ano, ni, ni Hisoka eh, memory overload. May isang calling ka lang, dun ka umano, tatakbo-takbo ka pa. Bakit? Kaya dito sa ating bayan eh, yung kapangyarihan, popularity talaga. Pwede kang maging presidente, pwede kang maging senador, pwede kang maging congressman, basta artista ka o sikat ka. Ay nako, ay pambihira. Gusto ko nang pumunta sa kali- next na point pero may dami pang umaano dito sa mind ko eh. Kaya tam- tama yung sabi ni Be, ni, ni ate nyo. Sabi ni ate nyo, sa mga ano sa mga public teachers kinakailangan ng mga ganitong credentials mga ganyan ganyan ng mga diploma o mga uh, certification o credentials para maging parang ano ka basta uh, nararapat ka qualified para sa ganung bagay o tungkulin o role ganyan pero para maging presidente <laughs> para maging senador, para maging congressman. Maging sikat ka lang sa bayang Pilipinas, boboto ka na. Pwede ka na. Wala nang kinakailangan ng pang credentials. Meron ka bang MA, meron kang PhD, wala nang ganun. Pero hinihingi yun ng DepEd sa mga kaguruan natin. Ay, kaadsar. Ang isip ng Pinoy, isip talangka. Ewan ko ba? Alam yung talangka, kakakain lang namin nila, ano nun, talangka eh. Ganun ang utak ng Pinoy. Pilipino ako, mahal ko ang Pinoy, pero nakakabanas ang lahi natin. Pati si Rizal na nababanas. Kung si Rizal na buhay sa panahon ito, naniniwala ako, konbinsado ako, dahil nagbabasa ako ng No Limit Tangerit El Filibusterismo niya, at alam at gustong gusto ko yung biography ni Rizal. Kumbensado ako <laughs> na hindi magpapa na hindi magpapabarin si Rizal sa Saloneta kung ganito lang pala yung nangyari sa Pilipino. Hay, pero ito, yun nga, balik tayo dun sa ano, sa power ng law lumikha ng mga batas, itong sikain at yung kanyang lahi na lalausin at ipapakitang killjoy ang utos ng Diyos. At dito sa ating bayan, nakakatakot nga ang Kongreso kasi kapag dumating yung time na okay na ang, ang same-sex marriage, kaya mga ganyang ano, wala, lalausin. Kapag naging uso na yan sa atin yung same-sex marriage, kami mga pastor na mag-officiate ng wedding, pwede na kaming makulong. Kapag hindi kami mag-officiate, pagbabawalan o hahatulan hate speech ang same-sex marriage. At iba pang mga mga isyong moral, abortion, mga ganyan. At marami pang iba. Sila Frank at atin Yo alam yan kasi nagtuturo sila ng values education. Ay, grabe. Next point na nga ako, dami kong nasa utak pa. Ito pa yung next na ginawa ni Cain, pagpapakadulubhaso sa mga patok sa takilya, tinitikala at kabig perang kurso sa lipunan. Nadidus ko yan kasi kung makikita niyo yung lahi ni Cain sa kanyang lungsod, mayroong mga magaling na musikero, may mga magaling sa bakal, eh, eto no, uh, si, si Lois, masigit siguro tong ma-appreciate kasi ano siya, teacher siya ng science. Akala ng iba, kasi sa science, sinuturo yung evolution, ano, may tatawag na stone age, ganyan, yung panahon ng bato na parang ang tao, parang mga, ewan ko, mga unggoy pa. Pero dito, panahon pa lang ng Genesis 4, yung paggawa sa bakal, meron na. Kaya may mga naniniwala na it could be na yung pinampatay ni Cain kay, kay Abel ay ano yun eh, parang something na palakol na hindi gawa sa, sa matulis na bato, kundi bakal. Ah, basahin ninyo. Basta yun. Pero ang point ko dito, yung lahi ni Cain nagali, naging magaling sa sciences and arts sa sciences and arts. Naging magaling sila doon. Pinagaling ni Cain yung kanyang lahi sa sciences and arts eh kumbaga eh, kumpara sa ano no kumpara sa community of faith na doon sa let's say sa mga katulad ni Abel Shh. kumpara sa community of faith na kung saan yung parang mastery lang ng pag-aaral eh ano let's say theology at saka education etong lahi ni Cain, ang, ang, ang, ang naging master, yung talagang mga matitinding mga kurso na patok sa takilya, tinitingala, at kabing pera, at ka, yung kumakabig ng pera sa lipunan. Gaya ng ano, yung ah, siguro, kung sa panahon natin ngayon, para maunawaan natin, kumbaga yung lahi ni Cain, aral sa medisina, aral sa abugasya, IT, engineer, ganyan, mga seaman, yung mga piloto, businessman, mga ganun. Ganun yung ginawang pagpapalaki ni Cain sa kanyang mga anak o sa kanyang lahi. Naging mauhusay sila sa sciences and arts kumpara sa mga Kristiyano, kumbaga na ano lang, aral lang sa theology, yun lang yung kinahiligan kasi masyadong church-church eh. I hope na may time ako in the future na magkaroon tayo ng pag-aaral sa sa ano sa maling understanding sa tinatawag na church and uh, church and secular na tinatawag spiritual and secular. Kasi ang mga Kristiyano, parang ang tingin lang nila sa buhay, eh ano lang, puro theology, theology. Oh, come on! Ang ganda dito actually ng komentaryo ni Calvin nung binasa ko pagdating sa ganitong ah, punto na ito. Pero hindi ko naman sasabi ngayon. Pero yon pinadalubhasan ni Cain yung kanyang uh, pamilya, yung kanyang lahi sa ano, sa mga uh, patok sa takilya, tinitingala at yung kumakabig na pera na uh, kurso sa lipunan, ganun. Ibig sabihin, eh, no wonder sinabi ng Panginoon eh, ng Panginoong Hesus, ewan ko natandaan ninyo sa Gospels, ang sabi ng Panginoong Hesus mismo eh, siya mismo umamin, ang ating Panginoon, ang ating Master, siya mismo yung umamin na ang sabi niya, hindi ko alam yung pinaka-eksaktong word, pero ganito yung phrasing o yung wording. Higit pa daw na matatalino at magagaling yung mga tao sa sanlibutan kumpara sa mga anak ng kaharian ng Diyos yung ganong pananalita ng Panginoon, bagamat siya ating Lord, compliment yun eh, sa mga tao sa mundo. Sila yung mas magaling sa art, sila yung mas magaling sa sciences, ganun. Sila yung mga nasa medicine. Samantalang tayo mga Kristiyano, takot magpakadalubhasa sa ano. Bakit? Kasi may mga simbahan na hindi tayo inaaralan na yung pagpapakadalubhasa sa pagiging engineer, businessman, o anumang larang sa buhay, sa secular, ay, kalug ay kaluguran sa Diyos. Kaya si Eli, yan, Eli, ikaw muna yung parang ano ko dito, no? Pagdating sa industry. Eh, ano, pag ang, ang, ang pagiging engineer, okay yan, nakakalugod yan sa Diyos. Actually, sa totoo lang, daming illustration sa mind ko ngayon para, para sa Eli, no? Pero tatagal ako eh. Pero kapag ikaw, no, hindi ko naman sinasabi, Eli, no? Nag-usap kami ni Frank eh. Hindi naman sa nagano ako. Pero, just an example lang, ano? Kung ano man ang gustuin mo lang magturo ka, no problem. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka, parang ganun. Pero, just to make illustration, kunyari si Ilay. Master yan kumbaga ng engineering. Kapag si Ilay nag aano ng kable, di naman ako ano, di ko alam no, pero illustration lang, ng kable, kapag okay yun, sa pagsasagawa, pag aano sa mga building na ganyan, nakakalugod yun sa Diyos hindi kinakailangan mag ni niilay na maging tulad ni ano tulad ko na maging tulad ni Kuya Francis na lagi nagbabasa ng talata ng Bible hindi yung nagpo-focus ka dyan sa calling mo, sa pinag-aralan mo, na ginagawa mo yan para sa Panginoon, para sa ikabubuti ng kapwa mo, para sa pagsasagawa ng mabuting proyekto, para sa lipunan, sabihin ko sa'yo, yan ay praise and worship sa Panginoon. Ganun yun. Kaya huwag ikahiya kung ano yung mga expertise. Sa totoo lang, I hope hindi lang kayo yung napagsa, na, na papaanuhan ko nito eh. Pero alam niyo na yung point ko dito. Ano? Pero ang daming mga simbahan na hindi, to, na hindi alam yung ganitong point. Masyadong focus na focus sa church masyadong focus na focus sa church. Alam ko na church tayo, pero may isang punto na yung church may evangelization at nagaganap yun sa ating vocation magpag, mag, maging magaling sa pagpapakadalubhasa sa ating secular work. No problem. Kung ako lang masusunod, pwede, kung ako lang talaga masusunod, how I wish na ako'y masunod. Alisin ng Diyos yung calling sa akin ng pagpapastor, ibang bagay ang gagawin ko. How I wish, how I wish. Pero binigyan ako ng Diyos ng talata sa Bible eh, na hindi maalis eh ang punto ko lang, wow, minamahal ko to. Pero ang punto ko lang, kung iisipin ninyo na yung parang pagiging mag, ma, ma, ma, malapit sa Diyos ay yung pagiging tulad ni Kuya Francis, no, no, no, no, no, no, no. Gusto kong sumigaw. No. Hindi. Pwede kayong mapalapit sa Diyos sa pamagitan ng engineering if you will just know the right principle, na gaya ng sinasabi ko yung ngayon, na i-offer mo yung engineering na yan for the Lord. No, karamihan kasi sa inyo dito, teacher, eh, nagpipray pa ako na mga merong ma, umano ditong doktor sa atin, mga ganyan. Abogado, mga ganun. In the future, ganun. Pero I hope na nakikita niyo yung point Pero yung lahi ni, Kain, pinadalubhaso niya sa ganun maging matagumpay si Cain sa harapan ng mundo. Now take note, harapan ng mundo. Hindi ko sinabi ng harapan ng Diyos. Okay, lastly, tumatagal ako. 11.21 na dito sa akin, sorry. Utilis- <laughs> utilisasyon ng aliw. Utilisasyon ng aliw. Paano yan? Ganito. Uh, yung uh, nabanggit ko sa inyo noon na merong inasawa itong si Lamek na ang pangalan ng asawa ay si Ada at saka si Sila na according sa mga komentarista kung pag-aaralan pag itong mga pangalan na ito, now just to ano, Ah, kung ilalagay ko sa salitang balbal sa Tagalog, yung kahulugan ng pangalan ng dalawang ito ay pwede kong sabihin uh, ah, si no, oh, at saka si Sila, pwede kong sabihin na si Miss Kindat at saka si Miss Kembot. O kaya, si Miss Tili at si Miss Tech, ah, si Bisaya <laughs> ako, Miss TikTok, yun, TikTok tuloy <laughs> sabihin ko yun sa mana. So, si Miss Kindat at, at Miss Kembot, Miss Tili, ay, ang ganun, ay, ay, mga ganyan, at Miss TikTok, yun. Yun ang ibig sabihin ng kanilang pangalan. Pwera biro, totoo lang. Kapag ah, ano, aalamin yung kaulugan ng pangalan nila, yan yung kaulugan ng kanilang pangalan. Miss Kindat, kumikindat-kindat, Miss Kembot, Miss Tili, Miss TikTok. Yun, kumbaga sa panahong ito. So, ni-utilize ni ni Adan, uh, ni Adan, ni, ni, ni Cain, yung mga kababaihan In other words, kumbaga sa ating panahon ngayon, ni-utilize ni, ni, ni, ni Kain yung social media o yung advertising world. Ay, kaya nga sabi ko sa inyo, ang dami kong masasabi. At sa panahon natin ngayon, mga patalastas pa lang, hindi mawawala ang mga sexing babae. Sa social media, ay nako, Since ako ay isang researcher, hindi yun na lang yung bansag, ano, ang dami kong nalalaman na may mga babae ngayon sa YouTube, merong mga games kasi ngayon eh, na ginagawa, I think alam to ni Eric, na yung babae maglalaro ng games, yung mga sa games na online, tapos yung babaeng yun, para mag-ano lang ng maraming likes, mga million na likes o kaya thousand na likes, nakabra lang siya. Kitang-kita yung dede. Uh, meron akong sasabihin pero baka mas stumble kayo eh. Na naglalaro siya, yun. Nagsasalita-salita, ngayon nakaayos din siya, maganda, ganyan. Tapos nakabrush siyang naglalaro. Tapos may kita mo ang daming likes. Ganon. Ay, ganyan ang lahi natin ngayon. Ganyan ang henerasyon natin ngayon. Grabe. Utilisasyon ng aliw. Pero yung ganyan, ang ginagawa ng mga kababayan sa ating panahon, Panahon pa lang ni Cain, ginagawa na yan. Panahon pa lang ni Cain. O, oh, ang daming background sana ng explanation na gusto kong sabihin para patunayan yan. Pero wala na. Pero yun yung ikaapat na punto. Lastly, utilization ng aliw. Ni-utilize ni Cain, minaximize ni Cain yung mga baba, yung mga magagandang babae sa kanyang lahi para tumawag ng pansin para magkaroon ng social media power pencil. mag-ingat kay Cain sapagkat si Cain ay hindi lamang mukhang santo at tusong balat kayo. Mag-ingat kay Cain sapagkat si Cain ay mukhang panalo. Or in other words, si Cain ay mayaman. Si Cain ay mayaman. Okay? Marami pa akong gustong sabihin, pero dyan ako magtatapos. Mag-ingat kay Cain, sapagkat si Cain ay mukhang santo, tusong balat kayo, at si Cain ay mukhang panalo, si Cain ay mayaman. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa aming pagtatapos sa serye ito na mag-ingat kay Cain. Maraming salamat po sa mga bagay na inyo pong itinuro sa amin sa senaryong ito sa buhay ni Cain dito sa Genesis chapter 4. Holy Spirit, napakarami pang dapat sabihin. Pero Lord, palaguin niyo po sa puso ng mga kapatid kong ito itong mga prinsipyo na aming natutunan binulay po ngayon. I hope, Panginoon, na maging kagamit-gamit ito sa aming discernment sa mundo na aming ginagalawan na maraming anak ni Cain. O Panginoong Diyos, tulungan mo kami na hindi matulad sa lahi ni Cain, kundi matulad kay Abel. May sacrifice para sa iyo. May determination para sa iyo. Naggagawin ang bagay na ipinapagawa mo sa amin ayon sa aming personality and vocation for your glory. Coram Deo before the presence of God at hindi sa harapan ng mundo. Coram Deo before the the face of God. Sa Panginoon, maraming salamat. Palaguin niyo po ito, Panginoon, sa aming puso. Holy Spirit, tulungan mo kami na maging tulad ni Apostol Pablo na merong self-determination. I can do all things through Christ who gives me strength. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and Amen. Okay guys, pasensya na uli sa haba ng oras, haba ng kwento ko. Ito muli ang aking basbas. Pagpalain kayo ng Diyos. Yan, sa inyong mga personality, vocation. Yan. Okay, yan. Basbasan kayo ng puong may kapal. Yan. Puong may kapal. Yan. Si Maya. Yan. Hintay kong ngumiti si Maya. Yan. Maya. Yan. Parang namang yan. Maya, mabubuntis ka. Parang ganun. <laughs> ang gira. O sige. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Patay na. Ah, okay, okay. Ah. Oh. Ah. Eh. Malis na. Ah, anuhan mo na lang sa kanya ano.